D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Eng Fro, eng Äntwert, an hei eng weider Emissioun iwwert de Bahá'í Glawen um Radio Ara. A wéi eng Aktivitéiten engagéieren d'Bahá'í sech? Aktivitéiten, déi anere vun Notze sinn. E Bahá'í verbréngt säi Liewen domat, sech selwer an d'Gesellschaft ze veränneren. Bahá'u'lláh huet erkläert, dass d'Transformatioun de wierklechen Zweck vun der Relioun ass. Hien huet ausserdeem dës Ëmwandlungen op perséinlechem a sozialem Plang als interaktiv a komplementär beschriwwen. Dat eent geet mat deem aneren. Wann d'Transformatioun dee wierklechen Zweck vun der Relioun ass, dann ass et och kloer, wann ech mech änneren, wann ech zu engem bessere Mënsch ginn, da gëtt d'Gesellschaft och verännert. Ech liewe jo net alleng op enger Insel. Dofir sinn d'Bahá'í entschloss, fir d'Kapazitéit vum Eenzelnen z'erweideren. Si si fest entschloss, dass si jiddereen d'Méiglechkeet soll hunn ze léieren. A wéi kann een dat besser maachen, wann net duerch Efforten direkt an der Communautéit? Ass dat net déi beschte Manéier d'Gesellschaft ze verbesseren? Et ass an de Beräicher vun der Erzéiung, der Landwirtschaft an der Gesondheet, wou den Eenzelnen encouragéiert gëtt a selwer d'Initiativ hëlt, fir eppes a senger Gemeng ze maachen. All dës Efforte fannen hir Inspiratioun an deem, wat Bahá'u'lláh dozou sot, dass d'Mënschheet eng Eenheet ass an dass den Eenzelne sech dofir asetzt. dass een alles probéiert rassistesch oder aner Virurteeler ofzeschafen, dass een eng universell Norm fir Mënscherechter adoptéiert, dass jiddereen eng Erzéiung kritt, dass een d'Harmonie tëschent der Relioun an der Wëssenschaft unerkennt, dass ee sech niewent der Mammesprooch op eng international Sprooch eens gëtt an dass een eng Weltregierung op d'Bee setzt. Dat sinn déi grouss Objektiver, déi grouss Ziler, déi d'Bahá'í uechter d'Welt versichen an d'Realitéit ëmzesetzen. Si begéinen och gär anerer, déi sech un dësen Zilen, déi, déi un dësen Zile schaffen. Si schaffen zesumme mat Net-Regierungs-Organisatiounen. Dat si virun allem och d'Vereenten Natiounen. Déi international Bahá'í Communautéit ass do eng aktiv Net-Regierungs-Organisatioun. An elo déi nächst Fro an eiser Serie Fro an Äntwert, Wéi eng Visioun vun der Zukunft hunn d'Bahá'í? D'Visioun vun der Zukunft fir d'Bahá'í baséiert op engem fundamentale Verständnes, an zwar dass d'Mënschen erschaf goufen, fir eng Zivilisatioun no vir ze bréngen, fir un enger Zivilisatioun ze schaffen, déi ëmmer weider geet, déi ëmmer weider avancéiert. Et sinn d'Propheten, Manifestatioune vu Gott, wann ee wëllt, déi vun Zäitalter zu Zäitalter kommen, déi dëst Avancement virubréngen an encouragéieren. Bahá'u'lláh huet verkënnegt, dass d'Zäit komm ass, fir d'Mënschheet an all hirer Ënnerschiddlechkeet an Diversitéit hiert Potenzial ze realiséieren, fir als en eenzegt Vollek ze liewen, e Vollek, dat eng Weltzivilisatioun schafe kann, déi sech op Gerechtegkeet, déi op Gerechtegkeet a Fridde baséiert. D'Offenbarung vu Bahá'u'lláh gesäit dat vir. Wéi stinn d'Bahá'í géintiwwer der Politik? D'Bahá'í huelen hir Verantwortung als e Bierger eescht. Si respektéieren d'Autoritéit vun den etabléierter Regierung duerch hir Loyalitéit. Si hale sech un d'Gesetzer vun hirem Land. Wa si sech och un de Regierungswale bedeelegen, enthale si sech vun der Parteipolitik. Si ginn also net Member vun enger politescher Partei oder Fraktioun. D'Bahá'í kënne wuel der Regierung an den administrative Posten déngen. Si akzeptéieren awer keng politesch Posten a si stelle keng Kandidatur fir e gewielte Posten. Senger Regierung déngen refletéiert ganz gutt d'Fonctionnement an der Bahá'í Gemeng. Do gi Walen ofgehalen, déi fir déi administrativ Réit sinn. Et sinn dat Walen, déi ouni Nominatioun an ouni iergendwellech Campagnë sinn. Souwäit d'Rubrik vun de Lëtzebuerger bei hei um Mikro de Jean-Marie Nau.